Los mambos siempre están tarde, man. Esto está ya. a rayo! Mira, dímelo. Mira, dímelo, Luis. ¿Qué es eso? Sí, casi te comes la luna. <laughs> Mira, ¿tú tienes el caso de Ubalú? Mira. Ah, sí, hombre. Que tú no has escuchado eso, manín. Papi, no. Tíramelo. Hacho, papi, los carros no se lo tienen todavía casi. Chequéate esto. Desde que te vi, supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí pero no te supe valorar. Bebé, te hice mal. Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo, pero si es para ti todo murió. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que tú ha dado un giro interesante. Mi Ubalú, extraño mordiendo de toa y por pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve, sin tratar los ángeles lloran, por eso las nubes llueve. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Te hasta Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido. Me he tu gemido y tu felicidad no lo impidió. Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido. yo quisiera que los tiempos fueran como antes. Pero como Zuna yo fui un falsante eh, Y te fallé y te decepcioné. Y el amor de nosotros lo contagié. Déjame entrar como antes cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que tú has dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un giro interesante Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba baby, tú me piensas Otra vez a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero en mi habitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo canal aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro todo lo que conlleva solo un beso. Como olvidar que terminó cuerpo a cuerpo. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte. Que tú has dado un giro interesante. Tú quieres amarme como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte dado un giro interesante. Desde que te vi, supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí. Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal. Me tienes aquí hablando conmigo misma en el espejo, preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo, pero si para ti todo murió. Latin Music, oíste, bebé. Ua, ua. Maraime Luyan, los intocables, los iluminate. Luyan. Maraime Mambo King, corre con los dioses, oíste, bebé. Mambo King. Brrr. me Prince Roy, los iluminati. Royce. hasta la muerte, oíste. Becky, Becky, Becky G. Maraime Hydro. me Yoni. Hear this music.